Մեծ եւ ուսանելի է մեծ հեղինակների կյանքը։ Մանավանդ, երբ այդ մեծերն ի վերուստ ժառանգած շնորհով մեծահուն ճանապարհ են բացում իրենց ընթացքն ու շարժն ամրագրելու նպատակով, բայց հանդիպում են հուշկու արգելքների։ Նման իրավիճակներում առավել հայրենասերներն ավելի են տողորվում անանձնական ու հայրենական սիրով, պայքարում հայրենիքին, ազգին, լեզվին, հավատին ընծայված ազատության ու շնորհի համար։ Պայքարի այդ հարկադիր ճանապարհին ցավոք ենթարկվում են քաղաքական հետապնդումների, հալածանքների, ազատազրկումների, գաղթի, ճաշակելով կորստի ցավի դառնության համը։ ամենայն հայոց բանաստեղծն այդ մեծերից է։ Նա մեծ էր ծնունդով, հայրենիքով, անսահմանորեն հարուստ ժառանգացով, ցավոք նա մեծ էր տարապանքով ու զրկանքով, բայց անսակարգ մեծ էր ոգով ու գործնեությամբ։ Թումանյանը որդու Մուշեղի հետ բանտարկվել է 1908 թվականի դեկտեմբերի 23-ի լույս 24-ի գիշերը։ Բանտարկյալ Թումանյանի առաջին հարցաքննությունը տեղի է ունեցել հունվարի 3-ին։ Թվարկելով Իրան մեղությունն ապացուցող փաստերը, որոնք բոլորը կարելի է հաստատել պաշտոնական թղթերով, նամակներով, հերագրերով ու կենթանի վկաններով, Թումանյանը գրում է, թե գործել է հեղափոխության երրուն շրջանում եւ չնայած դրան առաջնորդվել է ոչ կուսակցական մղումով կամ ոչ ինչ-որ մեկին դուր գալու համար, այլ խորը գիտակցությամբ ու մաքուր խղճով, դատելով իբրև գրող բանաստեղծ, որը ծառայում է հանուն լավ եւ ազնիվ գործի կյանքի։ Այդպես եմ ես հասկացել ժողովրդի շահերը։ Հետագայում Թումանյանի բանտային օրերին են անդրադարձել բանաստեղծի դուստրերից Նվարդը եւ Աշխենը։ Մեջբերումը Նվարդ Թումանյանի հուշերից է։ Հայրիկի Մետեխի բանդ համար 15 կամերա տանելուց հետո շաբաթը 1 գնում էինք տեսակցության։ Բանտապետի օկնականը մի շատ բարի ռուս մարդ մեզ ազատ տեսակցություն էր տալիս առանց ցանցի։ Գիտեին, որ 10 երեխա ունի եւ ամեն անգամ, երբ երեխաներով մայրիկի հետ բանտն էինք գնում, թույլ էին տալիս ազատ խոսելու։ Ամենափոքրը Թամարն էր, մայրիկը նրան գրկած էր տանում։ Մի օր տեսակցության ժամանակ հայրիկը Թամարին գրկելիս բարակ ծխախոտի թուղթ դրեց երեխայի գրպանում։ Եկանք տուն, տեսանք ծխախոտի թղթի վրա գրված մի կաթիլ մեղրը եւ վայրեջքը։ Վերջինը գրել էր իր ծննդյան 40-ամյակին 1909 թվականի փետրվարին։ Դատաքննիչը հայրիկին առաջին անգամ հարցաքննությանը ենթարկել 1909 թվականի մարտի 20-ին։ Բանտի մուտքի պահակներից մեկը Օբեդնիկով ազգանունով բարի մարդ էր։ Մեզ հետ շատ լավ էր վարվում։ Հայրիկի ուտելիքը երբեք չէր նայում, չէր խուզարկում, չէր խառնում, բացում էր մի թեթև նայում եւ տանում հայրիկին։ Հայրիկը հյուրասիրում էր նրան։ Մի ամսից Մուշեղին ազատեցին, իսկ 6 ամսից հունիսի 13-ին ազատեցին նաեւ հայրիկին Ֆիլիպ Վարդազարյանի դրամադրած 5000 ռուբլի գրավականով։ Թումանյանի ավակ դստեր աշխենի նամակներն ու գրառումները նույնպես որոշակի բացահայտում են բանաստեղծի անցած ճանապարհի հանրությանն անհայտ բազում դրվագներ։ Երբ ցարական ժանդարմները 1908 թվականի դեկտեմբերի 23-ի գիշերն ալեկոծեցին Թումանյանների խաղաղօջախը եւ հակացարական գործնեության մեղադրանքը հաստատող նյութ կամ հեղափոխական բովանդակությամբ որևէ գրքույկ գտնելու նպատակով խուզարկեցին նրանց տան բոլոր անկյունները, անխնագետին թափեցին բոլոր գրքերը, Աշխեն Թումանյանն իր հուշերում ամրագրեց հետեւյալ դրվագը. Քրքրեցին հայրիկի գրասեղանի բոլոր դարակները, Գրապահարանները դատարկեցին, գրքերը կոպտորեն նետեցին հատակին, ստուգեցին անկողինները, նայեցին նաև մյուս սենյակները։ Մղձավանջային գիշերն անցավ, բայց այգաբացը նույնքան դառը բացվեց ընտանիքի համար։ Աշխենը շարունակում է. Լուսադեմին ավարտեցին խուզարկումը, հայրիկի ձերագրերից երեք կապոց սարքեցին իրենց հետ տարան, տարան նաև հայրիկին եւ մուշեղին։ Մենք դուրս թռանք պատշկամբ եւ լացելով նայում էինք, թե ինչպես են տանում նրանց շրջապատված ոստիկաններով։ Դա իմ կյանքի առաջին ծանր հարվածն էր։ Մենք այն ժամանակ ապրում էինք Բեհբուդյան 50 հասցեում 4-րդ հարկում։ Չեմ հիշում թե ինչու մենք այդ տարի 5-րդ հարկից Վերնատնից իջել էինք ներքև։ Կարծում եմ, որ դժվար էր վարձ տալը։ Մայրիկը նույնն էր ասում. երկու օր ես կարքի էի բերում գրապահարանները, ես դարձա տան մեծը։ Գումանյանի ընտանիքում սկսվում է տարապանքների անվերջանալի շղթան։ Հայրիկին տեսակցելու թույլտվություն ստանալու համար հաստաթղթերի ու ոստիկանական վարչության դռներում մայրիկի հետ օրեր մաշող աշխենը ստիփաց է լինում անտեսել իր համար այնքան կարևոր ուսումը։ Հոգեկան գերլարված վիճակը թուլացնում է անգամ հիշողությունը, որի մասին Աշխենը գրում է. «Երկու շաբաթ անց ավարտվեցին արձակուրդները։ Ես պետք է գիմնազիա գնայի, եւ ահա այստեղ ես իմ արչեւ ահրելի փոփոխություններ նկատեցի։ Տրամադրությունը սնկած էր, պարապելու ցանկություն չկար, իսկ ամենակարևորը նկատեցի, որ հիշողություն չկա։ Բանաստեղծությունները նախկինում հեշտությամբ էի սովորում, բավական էր երկու անգամ կարդալ, իսկ հիմա նույնիսկ 100 անգամ կարդամ, ոչինչ չի մնում։ Սակայն բանաստեղծն իր երեխաներին դաստիարակել էր կյանքի դժվարությունների առաջ երբեք չծնկելու ոգով, եւ սա էր պատճառը, որ ամիսներ տևած տանջանքներից հետո Աշխենը վերագտնում է իրեն, պարապում եւ հանձնում է քնությունները։ Մայիսին սկսվեցին քնությունները, ինձ թույլատրեցին մասնակցել, թեև ես չէի վշտանա, եթե մերժեին մի կերպ են պարապում ու հանձնում քննությունները, արդեն կային խոսակցություններ, որ միգուցե մերոնց կազատեն։ Վերջին քննության օրը առավոտյան մի տեսակ անհանգստություն կար։ Աշխենի հուշերից པարզ է դառնում, թե ինչ տանջալից են եղել տեսակցությունները հայրիկի հետ։ Տեսակցությունը 3 տեսակի էր։ Երրորդ տեսակցությունը կոչվում էր անհատական, երբ մենք միայնակ էինք բանտապետի առանձնասենյակում։ Նման դեպքերում հայրիկը շատ գոհ էր լինում։ Մենք մեզ հետ տանում էինք նաև փոքրերին։ Բանաստեղծը հանիրավի մեղադրվել եւ հայտնվել էր ճաղավանդակների հետևում։ Սա ճակատագրի հեգնանք էր։ Ցարական հայահալած քաղաքականությունը մեկ անգամ չէ եւ միայն Թումանյանի դեպքում չէ, որ բանտարկել էր հայ միտքը եւ հայոց հոգին արթուն պահող անհատներին զրկել ազատությունից։ Աշխենի հուշերից իմանում ենք, թե Թումանյանն ու Մուշեղն ինչպիսի ծանր օրեր են ապրել բանտում։ Հիշում եմ, երբ մի անգամ ես Մուշեղի համար նշենու բացված ճյուղ վերցրի։ Մուշեղը զարմացավ ու միամտաբար հարցրեց. «Ոնց, արդեն ծառերը ծաղկում են»։ Ինչպես նա մեզ հուզեց։ Աշխարհին պայծառ հայացքով նայող բանաստեղծը փիլիսոփայորեն իմաստավորում է իր անցած ճանապարհը։ Ճակատագրի հեգնանքով նա իր 40-ամյակը դիմավորում է բանտում, որտեղ էլ ծնվում է վայրեջք բանաստեղծությունը։ Բարեկամներ, ձեր թույլտվությամբ բացենք թողարկման առաջին ծրարը եւ լսենք վայրեջք բանաստեղծությունը Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցմամբ։ Վայրեջք 40 տարի բռնած ճանապար շիտա անվեհեր գնում եմ ես վեր դեպ անհայտը սուրբ աշխարհը պայծառ։ 40 տարի ճամփով նահարկու անցել եմ այսպես ու հասել եմ ես, խաղաղությանն եմ հասել ես հոգու։ Թողել եմ ներքև մեծ լերանտակին եւ парքը եւ գանց եւ քեն եւ նախանց ամենը ինչ որ ճնշում է հոգին Եվ այն ամենը արդ նայում եմ ես, տեսնում եմ նորից իմ լեռան ծերից, այնպես հասարակ, դատարկ են այնպես։ Եվ ես իմաստուն ու բերս թեթև, անհոգ ծիծաղով, երկով ու տաղով իջնում եմ զվարթ իմ լեռան ետև։ Փետրվարին տեսակցության ժամանակ իր հուշերում պատմում է Աշխենը, նա ինձ թուղթ փոխանցեց եւ ասաց, որ այնտեղ բանաստեղծություն է գրել։ Դա վայրեջք բանաստեղծությունն էր, գրված 40-ամյակին, եւ Նվարդի եւ Աշխենի հուշերում կրկնվող դրվագ է իրենց փոխանցված ծխախոտի թուղթը, որի վրա գրված էր վայրեջք բանաստեղծությունը եւ մի կաթիլ մեղրը լեգենդը ծնունդ առած ոչ սովորական պայմաններում կամ ավելի հստակ բանտ մարդկային պայմաններում, ոչ ավել, ոչ պակաս իր ծննդյան 40-ամյակին նախորդած ու հաջորդած մի քանի ամիսներին, երբ ընդհատվել էր բանաստեղծի ոչ միայն քաղաքացիական, այլ նաև ստեղծագործական կյանքի նորմալ ընթացքը։ բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել Մի կաթիլ մեղրը լեգենդը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Մի գյուղացի իրենց գյուղում խանութ սարքել բան էր ծախում։ Օրվան մի օր մոտի գյուղից մահակն ուսին շուն նետևից ներս է մտնում մի զոր չոբան։ Բարի օր քեզ այ խանութ բան։ Մեղր չունես մի քիչ տասմես։ Ունեմ, ունեմ, չովան ախպեր, ամանը տուրա, ամանըդ բեր, ինչ տեղից որ ինքդ կուզես, էս սաթին քաշեմ տամ քեզ։ Այսպես հանգիստ, այսպես սիրով, մեղրից անուշ լավ խոսքերով մեղր են քաշում։ Մին էլ հանկարծ մի գաթիլ մեղր ծորում է ցած։ Տզ են կողմից մի ճանջ գալի, էս գաթիլին վեր է գալի։ Իսկ խանութի տիրոջ կատուն ճանճի վրա թակուն, թակուն դուրս է ցածկում, թաթով զարկում բայց հենց կատվից ատկելու հետ հովի շունը իսկուն եւ այդ հաֆ անում վեր է կենում խեղճ փիսիկին դնում տակին զրած խեղտում ու շպրտում խեղտեց խեղտեց վայ իմ կատուն այս սատկես դու շան որդու շուն բարկանում է խանութ բանը ու ձեռն ընկած մոտիկ բանը տուր թե կտար շան ճակատին շուռ է տալի կատվի կողքին Վայ, ձեզ մտաղ ասլան շունս, իմ ապրուստը, տեղս, տունս, տունդ քանդվի այ խանութ բան, անխիղճ, լիրք, չար, ֆլան, ֆստան, ոնց թե դու իմ շանը զարգես, դե զարգելը հմի դու տես, գոռում է մեր աժդահակը, մեծագլուխ իր մահակը ետ է տանում ու ցած բերում, խանութ բանին շեմքում բռում։ Սպանեցին, հայ, օգնություն։ Ութաղից թաղ, ուտնից տուն, ձեն է տալիս մեկը մյուսին։ Հեյ, օգնություն, սպանեցին։ Վերի թաղից, ներքի թաղից, ճամփի վրից, գործի տեղից, ճճով, լալով, հարայտալով էլհերնում էր քիրու ախպեր, կին, երեխեք, ընկեր տղեկ, զոքան, ճաներ, քավոր, սաներ, քերի, փեսա, ինչ իմանաս, ելով է սա, Գալիս, գալիս են ու գալիս, ով գալիս է դուրթ է տալիս։ Տոկո պիտարջ, տո վայրենի, էջ տեսակ էլ բան կլինի, դու արդուր եկարանես, թե շեմփում մարդ սպանես։ Մին ասում են 10 զարկում, աղցան անում, մեջտեղ ձգում, իր շան կողքին երկարում եք, դե ձեր մեռալնեք եք տարեք։ Ու այստեղից բոթը գնում, գնում մոտի գյուղն է հասնում։ Հեյ, օգնեցեք, մեռածոչեք, զբանեցին մեր գեղացուն։ Դո այսպես էլ աներավ յուղ, ոչ խիղճ ունեն, ոչ ահ երկյուղ։ Մարդ գնում է առտուրի, հավաքվում են քաշում սրի։ Փու ձեր գեղին, միջի մարդին, ձեր նամուսին, ձեր ադատին, գնանք, զարկենք, ջարդենք, կրակենք։ Ամբողջ գյուղով օրդու կապում, բուհ են անում ու դուրս տապվում դեպի դուշման գյուղ մոտիկ։ Հայհու, առաջ, դեզ դե ես տեսնեմ ու դուրս եկան իրար դեմ։ Հազարկեցին ու զարկեցին, կոտորեցին, կրակեցին, ջարդեցին իրար, ջնջեցին իրար։ Կորան գնացին գետնին հավասար։ Դու միասիլ մեկը մեկից այսքան մոտիկ սահմանակից այս գյուղերը հարկ են տալի ամեն մինը մի արքայի։ Մի տերության թակավորը երբ լսում ես բոլորը, արցակում է հրովարտակ ժողովրդին իր հպատակ։ Հայտնի լինի մեր տերության զինվոր, բանվոր, ազնվական, ամեն շարքին ու աշխարքին, Որանորեն ու դավաճան, մեր դրացի ազգը դաժան, երբ մենք քնած էինք սիրով, մեր սահմանը մտավ զորով ու կոտորեց սուրը ձեռին, մեր սիրելի զավակներին։ Արդ մենք ընդեմ մեր իսկամքին պատվեր տվինք մեր բանակին, հանուն արդար ու սուրբ ոխի, մտնի հողը մեր ոսոխի, թնդանոթով մեր ավերող ու աստծով մեծակարող։ Մյուսը նույնպես իրեն հերթին գրեց զորքին ժողովրդին։ Մարդկանց առաջ եւ աստծու Մենք բողոքում ենք դրացու վարմունքի դեմ եւ չար եւ նենք, որ խախտելով ամենորենք բորբոքում է կռիվ ու վեճ հին հարևան ազգերի մեջ, քանդում սիրո դաշն կապած։ Արդ ակամա մենք ստիպված հանուն պատվի արդարության, հանուն թափված անմեղարյան, հանուն ազատ մեն աշխարհքի հանուն աստծու եւ իր փառքի բարձրացնում ենք մեր ձայնն հա ու մեր սուրը նորավերա ու սկսվեց կռիվ նահեղ շրինդ որոտ ամենուրեք կրակն ընկավ շենու քաղաք արյուն ավեր ջի չաղաղակ ամեն կողմից սարսափ ու բոտ ամեն կողմից մռելի հոտ ամար, ձմեր, ողջ տերիներ, մշակն ամբան, դաշտերն անցան, ու կռիվը չդադարած, սովը եկավ համատարած։ Սովը եկավ, սովի հետ ցավ, ցաղկած երկիրն ամայացավ։ Իսկ մնացած մարդիկ իրար հարցնում էին սարսափահար, թե որտեղից եւ երբ ցակեց այս ընդանուր աղետը մեծ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք